klert tremeni de vakans ou en amman. Oa en izi ka gael vel velbe pla. Gavez ke hir da amz ar Na, ha, derma ka on do, ven ka dinou ou e jomes. Prares pa ve dirole den amzer. Gruyet, ur stam Pe e ve val al namzer chomon va gwaskat a zish plis ke din. Vez ke klon war vor par an kesta pou der vag Nan, wa vo ven ka di e jomes. Pler tremeni de vakans ou en amman. Oa en izi ka gael vel velbe gavez ke hir da amzer eno. Nan vat, der maot ka avant treo dober, venke di nou e jomes. Pet a rez pa ve di rolet an amzer, gruyet, oberstan? Pe ve re val ar chomon ba gwasket a zich ket din. vez ket klañ war vo par an ket stapout ar vag. Non, war vor ven ket jammes.